для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. дзе зусім блізка разарваўся снарад. У іх хаце са звонам вылетела колькі шып. Хутчэй у сад! — крыкнула поля. Данік абняў Сашу за плечы і сілком пацягнуў за сабой. Яна ішла як непрытомная, быякавая ў гэты час да ўсяго, што рабілася навокал, ішла як асуджаная на смерць. У садзе пад старой камлюкаватай грушай было сховішча такое, якое рабілі амаль усе ў першыя дні вайны па інструкцыі мясцовых улад. Глыбокая яма з кароткай траншеяй ад яе. Праўда, Даніла добра удасканалі ў сховішча зверху ямы паклаў бярвень, якія бацька нарыхтаваў, каб перарабіць хляўчук, накрыў саломай, засыпаў зямлёй, а сцену мацаваў лазовым плятнём. Атрымаўся амаль бліндаж. Хавалася ў ім не толькі іх сям'я, але і суседка з малымі дзецьмі. Снарады рваліся рэдка, і выбухі аддаляліся ў напрамку шашы, трушчы чальховыя кусты паўз рэчку, што працякала за гародамі. Відаць, немцы вялі прыстрэлку моста, каб разбіць яго і затрымаць адступленне савецкіх часцей. Траянавы сядзелі глыбока ў яме на саломе, прыціснуўшыся адно да аднаго і слухалі гэтыя выбухі. Поле і суседка ціха, мальшэптам з паўзамі перамаўляліся. Ой, а полечка парсюка ў сенцах карміла, а і не помню, ці зачыніла хату калі не зачыніла наробіць ён шкоды. Мы учора вярнуліся пасля налёту, а ў нас у хаце сойкавых каза гаспадарыць. Усе кветкі папсавала. Ой, гэтая падла нічога не баіцца. А куры, куры бачылі, як хаваюцца. Саша крыху супакоілася, і цяпер яе раздражняла гэта, як ёй здавалася нікчэмная размова аб непатрэбных і дробязных падзеях і рэчах. «Сціхніце вы, сціхніце, людзі, гінуць, сціхніце, вы пракурэй!» Ад руху артылерыі танкаў па шашы зямля стагнала. «Я баюся, мамачка, што гэта гудзіць?» – прапішчала трохгадовая дзяўчынка – Гэта гром, дзедка, не бойся. Саша быццам захлынулася нечым. О Божа! У роспачы прашаптала яна: Як яны ўцякаюць, Як і мне сорамна, Столькі машын! Данік не ўтрымаўся, вырашыў супакоіць сястру. Ён у тым годзе скончыў семігодку і не прамінаў выпадку прыгадаць які-небудзь гістарычны прыклад. Кутузаў да самай Масквы адступаў, а потым, як даў французам, дык ляцелі яны. «Змоўкні!» – крыкнула ў роспачы Саша. «Змоўкніце вы, як вы не разумееце!» Усе сціхлі, нават дзеці. Данік пакрыўджана забурчаўшы пачаў выбірацца з ямы. Поля схапіла яго за кашулю. «Куды ты, Дані, куды ты лезеш пад кулі? Ох, горам мне з вамі!» «Да чапіся ты!» – узлаваўся хлопец. «Я ж табе не дзіцёнак, не маленькі, сам ведаю, што раблю!» І ён рашуча вылез. Паляжаў на зямлі, прыслухоўваючыся, потым усхапіўся і у адзін міг апынуўся на грушы. Шаша праходзіла за якога паўкіламетра паміж ёй і першымі хатамі вёскі была пустка з зараснікамі лазы і палосай алешніку. Там працякаў ручай, вада ў якім заўсёды мела колер густога чаю і пахла прылым лісцем і травамі. Ручай гэта як рэчка выцякаў з вялікага лесу, што пачынаўся адразу ж за шашой – Хаця, уласна кажучы, не там ён пачынаўся і не там канчаўся. Лес быў навокал, абступаў вёску з трох баковы толькі на захадзе, крыху адыходзіў, кіламетры на два-тры вызваліўшы месца пад пясчанае неўрадлівае поле, над якім у паветраныя дні узнімаліся хмары пылу з грушы данік добра бачыў кавалак шашы і мост цераз рэчку. Хутка снарады перасталі рвацца. Шаша апусцела. У вёсцы таксама было пуста і ціха. Уздоўж ручая маскіруючыся ў алешніку адступалі піхацінцы. Яны ішлі па адным, па два, подбег, прыгнуўшыся хоць ніхто не страляў. Наступіў нейкі момант, калі вайна сціхла. Але ад гэтага стала яшчэ больш жахліва і даніку на грушы і жанчынам у сховішчы. Саша без слоў спявала калыханку. Малая дрывалася ад пустых грудзей і крычала, ёй хацелася есці. Яе крык палохаў жанчын, быццам яна магла наклікаць бяду, таму ўсе нават дзеці, суседкі, кожны па-свойму супакойвалі яе, гушкалі, спявалі ката. Ніхто не думаў пра тое, што ленцы ўсяго два месяцы, і ніякая калыханка яе не супакоіць. Малако! Вось што ёй патрэбна было. Thank you. Цераз мост прайшоў грузавік і, збочыўшы ў кусты, спыніўся. З кузава выскачылі чырвонармейцы, панеслі да моста скрыню, замітусіліся. «Узарваць мост хочуць!» Зразумеў Данік і пачаў дзіцячай цікаўнасцю, нецярплівасцю чакаць выбуху, разважаючы, ці можа даляцець асколак да яго, аднак не думаючы пакідаць свой назіральны пункт – на грушы. Раптам за мостам застракатала. З-за павароту шашы выскачылі матацыклісты. Данік зразумеў, што гэта немцы. Толькі тады, калі двое першых, якія амаль дасягнулі ўжо моста, неяк дзіўна кульнуліся, а адзін матацыкл – па насапе скаціўся ў рэчку і там на мілі прадаўжалі круціцца яго колы, ганяючы кругамі ваду. Данік кулей зляцеў з грушы, крыкнуў сховішча: «Немцы!» І зноў на грушу. Ён пачуў, як ускрыкнула Саша. З дзіцем на руках яна кінулася да выхада. Поле і суседка ўчапіліся за яе і не пускалі, заплакалі дзеці. «Куды ты цяпер уцячэш. Куды ты пабяжыш, хочаш, каб застрэлілі. Ці то само гэтае страшнае слово, ці частыя стрэлы, якія пачуліся цяпер даволі выразна, прымусілі Сашу змяніць свой намер. Яна зноў забілася у куток. Калоцячыся ўсім целам прыціснулася да вільготнай зямлі, Яна бачыла перад сабой іх немцаў. Перад яе вачамі зноў, як не аднойчы ўжо стаў той, што вёў іх на расстрэл. У яе памяць урэзалася кожная рыса яго твару. Малады, нават прыгожы, прыгожы, зветлівай усмешкай. Цяпер, калі яна ведае, што ён вядзе іх на расстрэл ад гэтай усмешкі ледзянее кроў. Як ён можа так усміхацца, А за ім стаіць той другі, што сказаў курт. Хайн зёлен канц до нікт эршысен. Цяпер Саша дакладна ведае пераклад гэтых слоў. Курт, дзіця можаш не страляць. І вось ён зноў стаіць, ён зноў вымаўляе гэтай страшныя словы, паказвае пальцам на ленку і хавае свой твар. Сашы страшна, але ёй вельмі хочацца убачыць яго твар. Яна напружана ўглядаецца перад сабой. Яе хвораму ўяўленню здаецца, што твар яго не чалавечы, пачварны, аброс дзікай шчэццю. У часе кароткіх прыступаў гэтай незвычайнай хваробы, якая цягнецца амаль месяц, перад ёй ніколі не з'яўляўся трэці немец, той, што выйшаў з лесу першы і што ўлёў пабялеў, калі ерлейтенант загадаў расстраляць іх. Гэтага яна ўспамінала тады, калі ў галаве было ясна, ці калі расказвала каму-небудзь аб жудасным здарэнні ў лесе. Тады ўспаміналася ўсё да драбніц. Толькі твару таго, што сказаў: «Дзіця можаш не страляць, Саша ніколі не магла ўспомніць, Таму ў часе прыступаў ён стаяў перад ёй безаблічны, здаваўся вельмі страшным. Вось і цяпер ёй здалося, што яго нечалавечая кашлатая рука цягнецца да ленкі. Саша заплюшшыла вочы і закрычала: «Во ён! Ён, ратуйце ленку поля данік! Поля абняла яе: « Саша, родная моя! — шаптала яна. «Нікога няма, адны мы тут! Паглядзі, паглядзі, адны мы тут, Маня! Маня, дзеці, яе, э, там Данік, Данік!» Гучна паклікала яна. Але в адказ пачула яшчэ больш частую і здалося больш блізкую страляніну. Старэйшая сястра, якая дзесяць год была і малодшым за маці, — адышла ад Сашы, высунула галаву са сховішча, шукаючы брата. «Вось жа задам я гэтаму хлопцу! Лезе пад самыя кулі! Даніла! Даніла, зараз жа ідзі сюды!» Але хлопца нідзе не было дарэмнае наклікала. Даніла ў гэты момант, што сілы бег уздоўж ручая да моста, дзе грымеў бой – З вышыні ён убачыў, што другая група матацыклістаў выехала па лясной дарозе на заходні канец вёскі да пясчанага броду. Ён убачыў, як яны пачалі перацягваць цераз рэчку свае матацыклы і адразу зразумеў іх намер зайсці у тыл групе байцоў, што вядзе бой каля моста. Доўга не думаючы, ён памчаў, каб папярэдзіць іх. калі поўз адручая цераз пустку, яго, напэўна, засеклі, бо кулі ціўкалі навокал, сякалі лазу. Але ён не зважаў. Яго мэта, паўразбураны цагляны хлеў былой дарожнай станцыі, адкуль біў наш кулямёт. Ён дабраўся да гэтага хлявай, убачыў там, трох байцоў. Адзін ляжаў за ручным кулямётам і кароткімі чэргамі страляў за раку, прыгаворваючы, што з'елі гады. Другі моўчкі набіваў дыскі і падаваў кулямётчыку. Трэці стаяў за цагляным слупам, пільна сачыў за мостам, зрэдку страляў з вінтоўкі нешта камандаваў. Убачыўшы данніка, ён прапоў сухлеў праз дзірку ў сцяне, здзіўлена спытаў: « Што ты робіш тут? Дядзечка, дядзечка, яны перапраўляюцца там. Хлопец паказаў рукой дзе: « Яны хочуць акружыць вас. Нічога, хлопчык, нічога, супакоіў яго баец. Хутка мы ўсё скончым і, ўздыхнуўшы, прамовіў, прачула: Эх, товарыш командир, на смерть пойшоў. Эх, лажыся, хлопчык, бі іх, іродаў Степан. Кулямёт ударыў доўгай чаргой, і ў гэтую ж хвіліну грымнуў выбух такі, што Даніку здалося абвалілася неба. неба. Зыбанулася зямля зверху, пачало нешта падаць і балюча выцяла хлопца па назе і па плячы. Ён нават не адразу зразумеў, што ўзарвалі мост. Чакаючы удару яшчэ не ўзнімаў галавы. Але чыесьці дужыя рукі паднялі яго з зямлі. У твар хлопца глядзелі сумныя вочы байца, які страляў з вінтоўкі. Помні, хлопчык, — ціхай урачыста сказаў баец. Каб узарваць мост, пайшоў на смерць наш камандзір, Алексей кошалеў. Запомні гэта прозвішча кошалеў. А цяпер асцярожна прабірайся да маці, А мы таварышы пакуль дым ды пыл, сіганём на той бок, а там у лес за мной. І ён кінуўся ў пралом сцяны за ім следам кулямётчыкі. Перапоўз у лазняк і адтуль убачыў, што асталося ад моста. Палавіна яго была зруйнавана зусім. Нават драўляныя палі, вельмі густа набітыя і пераплеценыя паміж сабой падпорамі так, што любімай гульнёй хлопчыкоў было лазіць пад мостам, былі патрушчаны выбухам. Па каламутнай вадзе ў рэчцы плавалі кавалкі дрэва і блізкала паглушаная рыба. Данік падумаў, што ў іншы час пры такой сітуацыі можна было б добра пажывіцца рыбай. Але цяпер яго ўвагу прыцягвалі немцы на тым баку ракі. Яны туляліся па сасонніку, але высоўвацца баяліся і стралялі рэдка, бо не бачылі, у каго страляць. Толькі калі з другога боку шашы хмызняку шуганула ўгору высокае полымя, Данік здагадаўся, што гэта чырвонармейцы падпалілі свой грузавік, немцы пачалі шалёную страляніну. З-за павароткі шашы выліз танк, спыніўся і ударыў у полымя з гарматы – <laughs> Біце дурні ў белы свет, як у капейку, зларадна падумаў хлопец і спрытна папоўз да вёскі. Недарэбна вучылі іх поўзаць па-пластунску. Дабраўшыся да саду дзеда Андрэя, суседа насупраць ён устаў на ўвесь рост і пайшоў. Яму не хацелася, каб вяскоўцы бачылі, што ён паўзеці ідзе, схіліўшы галаву, тым больш што страляніна сціхла. У яго нават з'явілася гарэзлівая думка пажартаваць, падкрасціся да сховішча, дзе ён ведаў сядзяць, дзед дзівак яго нявестка Аксана і гукнуць па-нямецку якое-небудзь хэндэхох. Але ён разумеў, што людзям не да жартаў і пайшоў далей дваром. Адчыніў брамку – і аслупянеў. Па вуліцы ішлі немцы у касках. Яны ішлі моўчкі, ланцугом, пасярод вуліцы, накіраваўшы дулы аўтаматаў на двары, баяліся засады. Данік адразу скеміў, што ўцякаць нельга, пачнуць страляць і астаўся стаяць. Убачыўшы яго немцы жвава загаманілі, некаторыя нават апусцілі аўтаматы і парушылі свой роўны ланцуг. Адзін малады бадзёры падбег да даніка спытаў, паказваючы на двары: « Аузіш зольдат! Данік паківаў галавой: « Няма. Немец засмяяўся: « О, гуд! і тут жа дастаў губны гармонік, сыграў перад самым тварам ашаломленага даніка знаёмы матыў из-за острова настрежень. Зноў засмяяўся, паказваючы белыя здаровыя зубы. Потым дастаў з нагруднай кішэні плітку шакаладу і працягнуў хлопцу. Данік узяў шакаладку немец, здаволены сабой і становішчам навокал, паляпаў яго па плячы і рушыў даганяць сваіх. Данік глядзеў яму след, і сэрца яго ўсё мацней мацней сціскалася ад нейкай невядомай дагэтуль балючай крыўды. Было крыўдна за незнаёмага Алексея Кошалева, які загінуў зрываючы мост. Навошта была яго смерць, калі гэта ні на хвіліну не затрымала ворага. Было крыўна за сваю рэчку, якую ён любіў з маленства, за тое, што яна такая мелкая і ў ёй так шмат бродаў, за сваю зямлю, за Сашу, якая так напалоханай дрыжыць у сховішчы, і за сябе, як маленькаму, як блазнюку, сунулі яму шакаладку, якому, А магчыма, гэты немец самы злосны і хітры фашыст. Ён зайшоў свой двор і шпурнуў шакаладку ў лужыну, затаптаў босымі нагамі, сеў на ганак і заплакаў не ў голас, а па-мужчынску ціха і пакутліва. У сэрца яго не было яшчэ той усвядомленай нянавісці да прышэльцаў, якая з'явілася пазней. Але пагарда да іх, да агіда да іх гармоніка, недарэчнай ігры, шакаладкі ўжо з'явіліся. А самае галоўнае знік страх перад імі, напалоханы сашаным расказам, яе хваробай, ён хоць і трымаўся, не паказваў выгляду, але ў душы вельмі баяўся іх прыходу. Цяпер жа калі убачыў іх, сустрэўся тварам у твар страх знік. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.